вже не відчувала нічого, і він повторював у думці страшно, як присуд, все, все. Не знав, куди піде, що робитиме, як житиме, а може, й не думав жити. Що ж, Сергію, ходімо й ми? вже вдруге повторив Тищенко. Ходімо, бездумно погодився той а тоді ворухнувся і запитав, куди. Як куди до мене? Подумаємо разом. Ірша підвівся. Його очі набрали осмисленого виразу. Я не можу думати. Спасибі вам. Може, навпаки, буркнув Тищенко. Якби я не порадив отоді в анкеті. Справді не подумав, але я не міг погодитись. Ти той не розкисай. Ми будемо боротися, доводитимемо. Спасибі, ви йдіть? Як це йдіть? Ну, знітився Сергій, я потім. А, збагнув Тищенко. Ти не хочеш, щоб мене бачили біля тебе? Яке безглуздя. Ану, ходімо. Він рішуче взяв його під руку і повів до дверей. Вестибюль гудів десятками голосів. Співробітники інституту стояли групами, курили, добалакували. Перед Тищенком та Іршею розступилися, і вони пройшли немов крізь стрій. Василь Васильович тримав голову високо, ступав з гідністю і так, мов би, нічого не сталося, навіть кинув на ходу рубану. Зайдіть завтра ранком з поправками до проекту. Сергій боявся підвести очі. Здавалося, він рахує сірі коричні квадратики, якими була вистелена підлога. Тищенко, вочевидь, демонстрував свою солідарність з віршею. Це розуміли всі. Зовні все виглядало як завжди. Головний інженер часто виходив у парі із своїм земляком, молодим талановитим архітектором. Отже, на перший погляд у тому, що так шанобливо тримав свого молодшого колегу під руку, подав йому Макінтош, буркнувши при тому Вчися, Сергію, подавати пальто соромляться тільки лакеї і не було нічого. Але зараз після засідання це означало щось більше, вагоміше. Що він відстоюватиме і боротиметься за нього до кінця. Вони вийшли, супроводжувані десятками поглядів. Тищенко й далі тримав віршу під руку вів його як сліпця. Вони перейшли вулицю, повернули ліворуч. Двоє дядьків з кошиками, що, мабуть, поверталися з базару на станцію, подивилися йому слід. Один сплюнув і сказав От живуть. Тищенко зареготав. Оце от живуть стосувалося їхніх світлих довгополих габардинових макінтошів, які вже почали виходити з моди. На свій макінтош Сергій відкладав гроші півтора року. У нього й костюм один, чорний у сіру смужку, на 63 карбованці. Від інститутських дотепників через свою дружину Ірину, котра працювала зіршею в одному відділі. Василь Васильович чув, що Сергій на ніч загортає свій костюм у біле простирадло, а одягає на стільці, щоб не забруднити об підлогу холоші. Одного разу хлопці з інституту застали увечері іршу в ліжку. Він спав, костюм у білому запиналі висів на спинці стільця. Вирішили пожартувати. Хтось закричав пожежа. Хтось блискавично увімкнув і вимкнув світло. І Сергій просто з ліжка, згрібши зі спинки костюм.